Ik het gehoor die Heere praat met mij. Dit was in die negende jaar, in die tiende maand, op die tiende dag van die maand. Hij het gesê, mens, je moet opschrijven wat er dag dit is, precies hier die datum. Die koning van Babel het Jerusalem vandaag ongeval. Je moet voor hierdie opstandige volk een gelijkenis vertel. Je moet voor hulle sê, die Heere, hy wat Heere is, sê, jy moet de pot op die vier zetten, je moet dit opzetten, en jy moet water daarin gooien. Dan moet jy die stukke vlijs in die pot sit, buide en skouwerblaaie, jy moet dit volmaak met die beste vlijs en bene. Jy moet van die beste skape en bokke neem, jy moet hout onder die pot pak, en jy moet alles koop. Jy moet die vlijs en die bene in die pot gaar maak. Die Heere, hy wat Heere is, sê, waarlik, dit zal sleg gaan met die stad waar baie mense se bloed gevloeid het. Die stad is soos een pot wat geroes is, die roes kan niet afkomen. Nie. Je moet elke stuk vlees uithaal, je moet niet uitzoeken en kies niet. Want die mensen in die stad het mensen vermoor, en hulle het die bloed van daar die mensen op een kaal rood laat bly lee. Hulle het nie die bloed op die grond uitgegoes zodat so die stof dit kan toemaak nie. Ek het die bloed daar op die kaal rood laat bly waar allemaal dit kon zien. Die bloed moet mij baie kwaad laat word, zodat so ik hulle sal straf. Die Heere, hy wat Heere is, sê, daarom, dit zal slecht gaan met die bloedstaat. Het zal zelf een groot vier maak. Je moet baie uitbrengen, je moet die vier aansteek in die vlees gaar maak. Je moet specerijen bij die vlees gooi en je moet die benen verbrand. Dan moet je die pot leeg maak en je moet het op die vier laat staan zodat so het baie warm kan worden. Doen dit zodat so die pot rooi warm wordt en alles kan smelten wat die pot online maak. Dan zal die roes kan afkomen. Iemand wat probeer om die roes af te branden, zal hard proberen en moeg word, maar die rus aan die pot zal niet afkom nie. Jy, Jerusalem, is onrein, jy het slechte dingen gedoen. Dit is die rus aan die pot, ek wil jou rein laat word, maar jy het nie rein geword nie en jy sal nie rein word nie. Ek is kwaad en ek sal jou straf. Ek, die Heere, het gepraat, jou straf zal kom, ek zal dit doen. Ek zal dit niet los nie, ek sal nie jammer wees vir jou nie, ek sal nie my plan verander nie. Ek sal jou straf oor die dingen wat jy gedoen het. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is. Ik het gehoor die Heere sê vir my, mens, ik weet jij is baie lief vir iemand. Ek wil daar die persoon skielik wegneem, maar jy moet nie rou en huil nie, jou trane moet nie vloe nie. Jy moet sagies kla en sig zodat niemand jou hoor nie, jy moet nie huil en treer nie. Jy moet jou tilband op jou kop hou en jy moet jou skoene aan jou voet hou. Je moet niet je gezicht toemaak nie en je moet niet begrafenis koos eet nie. Ek het in die ochtend met die volk gepraat, en mijn vrouw het door die hand gesterf. Die volgende ochtend het ek gedoen wat die Heere vir my gesê het. En toe vra die mense vir my, sê asseblief vir ons, wat beteken jullie dingen wat jy doen, wat betekent dit voor ons? Ik het toe vir hulle gesê, ek het gehoor die Heere sê vir my, jy moet vir die volk Israël sê, die Heere, hij wat Heere is, sê, jylle is trots op het tempel, jylle denk die tempel beskerm jylle. Jylle is lief vir die tempel en jylle is blij dat dit hier is. Maar ik zal die tempel wat ontvij, die vijanden zal jylle wegvat, en jylle ziens en dochters wat in die stad oorblij, zal in oorlog sterf. Dan zal jylle doen wat ik nou doen, jylle zal niet jylle gezichten toemaak nie en jylle sal nie begrafnis kos eet nie. Jelle tulbande zal op jelle koppen wees en jelle skoene zal aan jelle voeten wees. Jelle zal niet rouw en huil nie. Jelle sonde zal jelle zwak laat word, jelle zal bij mekaar sit en klaar. Jesse geheel zal voor jelle teken wees. Jelle zal doen wat hij nou doen. Wanneer dit gebeurt, dan zal jelle weet dat ik die Heere is, hij wat Heere is. En jij, mens, hulle denk die tempel beskerm hulle. Die tempel is voor hulle mooi en hulle is blij dat het daar is, Hulle is lief voor die tempel en dit maak die lewe vir hulle moe. Maar ik zal dit wegvat van hulle, en ik zal ook hulle seens en hulle dochters wegvat. Wanneer ik dit doen, dan zal iemand wat vrij weggekom het uit Jerusalem, na jou toekom en hy sal die slechte nieuws vir jou vertel. Door die dag zal je weer kan praat. Je zal met die man praat en je zal voor jou mensen het teken wees, en hulle sal weet dat ik de Heere is.